Нашата тема за денеска носи наслов на камен или на песок. И веднаш да ви кажам, значи не станува збор за обработка на оние последни стихови од седма глава Матеј, кои што всушност се и завршните зборови на Исус во една од неговите најубави проповеди, проповедта на гората на блаженствата. Иако овие стихови ќе бидат спомнати, меѓутоа контекстот е сосема еден малку поинаков, на почетокот малку може би ќе ви заличи, ќе се подсетиме на Ќе кажам две мои проповеди. Едната се викаше Божиот прст, каде што спомнавме три моменти каде што Бог со своја рака, со свој прст запишува нешто. Денеска ќе испомнеме двата моменти. А втората проповед, која што може би некој збор ќе слушнете, повторен, е а, кој прв ќе фрли камен и се однесува на Јова 8 глава, каде што Исус е ставен во, на една проба да а, реши што ќе прави со жената блудница. Значи, вака се, ќе отвориме најнапред во излез 31.18 или втора Мојсева 31.18, каде што е спомнат првиот случај кога Бог пишува со својот прст и ништо не случајно е ова, овој дел, односно делот кој што е запишан во излез 20 глава, тие зборови, се зборови кои што лично ги напишал Бог со свој прст и не е случайно. Си замислите од цела Библија, илјадо и кусур тамо страници, кој знае колку зборови, Бог, а, сите овие зборови што ги четеме во Библијата, се инспирација, инспирирани од Духот Свети, меѓутоа напишано, напишани од Божја, а, човечка рака, се извинувам, но овој дел Бог си зел за право да си да го запише лично со свој прст. И тоа на камени плочи. Значи станува збор за моралниот закон, Божиот закон. 31 глава, 18 стих, реков, во едно последниот стих од 31 глава, кога Господ го сврши својот разговор со Мојсија на Синајската гора, му наде две плочи на сведоштвото, камени плочи напишани со Божиот прст. Ќе го потенцирам овој дел, и тогаш спомнавме за тоа. Камени плочи. Божиот закон е напишан на камени плочи, што за тоа време, па и за денес, значи денешно време ќе каже дека треба да биде нешто што ќе трае. Во случајов е вечно. Да. А, да не спомнувам стикови од 111 псалм, 7 и 8 стик, вели дека Божите заповеди се вечни, утврдени за сите векови за сите времења. А доека во вториот случај, во Јован 8 глава, од 6 до 8, Иисус, односно Бог, запишува нешто друго, но овој пат на поинаква површина. Во правот земски. На земјата запишува. Осма глава Јован, од 6 до 8. Овде имаме многу силни пораки, кои што на почетокот ќе ги разгледаме на кратко, затоа што темата пак не е тоа, ќе видите подосно за што станува збор. Значи, знаеме дека тука изнеле пред Исуса една жена фатена во прелюба и добро познавајќи го законот, оно е истиот кој што е запишан на камени плочи, посебно познавајќи ја седмата заповед, ја изнесуваат пред Исуса да Исус реши што ќе прави со оваа жена. И не само седмата заповед, туку и Мојсевиот закон кој што гласил дека треба да се каменува таквата. Исус е ставен на проба овде, што ќе направи Исус. И вели шестиот стих, тоа го рекува за да го искушаат, за да имаат зашто да го обвинат. Јаха му душа, така кажано, на Исуса, кој што сите тие три и пол години на својата служба едноставно бил под будното око на фарисеите, на раководството на црквата, само за да го фатат во нешто и да го обвинат. Ама знаете, Исус се симнал од небото и бил вклучен во една мисија, спасоносна мисија на целото човештво, и не е дошол, како што не е повикан ни еден проповедник, да им угодува на луѓето. Проповедникот не е за да им угодува на луѓето, туку да ја проповеда вистината, да проповеда за Господа. За жал, ако некој смета дека проповедникот е тука за да им годува на сите, тој изгрешил. И Исус бил доволно мудар и паметен со небесна мудрост да се извади од секоја ситуација, тој, односно да не биде фатен. И видите што прави. Исус се наведна и пишуваше со прстот на земјата. И да ве прашам што пишувал Исус во овој случај на земјата. На сосема поинакво тло, во однос на законот. Еле Вајд ќе каже во копнежот на вековите нивните тајни греови. Ги соочил со нивните тајни греови. Значи, тие доживеале доста болно искуство, Замислите си да, ве, да се соочите со вашите тајни греови. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи и рече се, кој од вас безгрешен, нека прв фрли каме врз неа, и пак се еднавен напишуваше по земјата. И потоа сме сведоци на една ситуација кога еден по еден, вели почнувајќи од постарите, го напуштија местото. Зошто? Затоа што никој не беше безгрешен. Но е, пуката овде. Пазде, Иисус како постапува? Сосема дискретно, не труби, иако има ситуација кога вистина треба да се труби. Викај на цел глас, вели таму Исаија. Но во случајов Исус сосема дискретно ги запишува нивните греови, што е една убава поука за секој од нас, поуката исто дека никој од нас не е безгрешен, и дека единствено Исус во оваа ситуација имал право да фрли камен. тоа бил милостив. И се една друга работа. Ако законот е запишан на камените плочи, за да биде вечен, да трае. Зошто зашто гревовите Исус ги запишува во земјата, во земскиот прав? Сте се обиделе како мали деца, често пати сме се играле, јас се секам, ќе напишам некое име, не знам, или било што во прашината. И колку тоа трае, <laughs> Зар една, една прекрасна полука е сето ова, да дека Бог вака со еден потек или едно ветрче да подобне ќе ги избрише нашите греови. Нормално ако сме се покајале за тоа. Че еве една поука тука, како Господ, односно еве Исус е пратен за да го реши проблемот на греот, тоа зло на човештвото. Затоа е пратен, да го реши проблемот со греот. Како го решава? Не може Бог да го реши проблемот на греот со тоа што ќе го тргне законот. Рековме, затоа е запишан на камени плочи. Туку со тоа што ќе ги тргне, ќе ги избрише гревовите. Нормално кажавме, ако се покаяни, Значи, кога ќе се загледаме во тој закон, запишен на камените плочи, се осведочиме за нашата грешност, тојаш Бог многу лесно ги трга гревовите и како да никогаш не биле. Е, пак ќе ви кажам, запишете нешто. Тојаш нашата улица не беше асфалтирана во Свети Николе, така да, ете така се игравме често пати во таа земска, зем, зем, а, прашината на, од патот и имам доста така интересни искуства од тоа време. Значи не трае тоа толку, воопшто не трае, што Господ сака да порача дека е толку милостив и многу милостив и дека многу лесно може да ги тргне гревовите. Меѓутоа, што ако ние сме запнале со гревот и не кеме да се откачиме, од, оттргнеме од гревот, тогаш, прилепени со гревот, нас исто така ќе не сбрише. Или ќе ги избрише гревовите, или нас ќе не сбрише. Еве да читаме, сега веќе навлегуваме во темата. Темата, сушност, може да носи ваков наслов. Каде сакаме да биде запишено нашето име? На камен или во песокта, во прашината? Еремија 17.13 Еремија 17.13 Видите што вели овој стих, Еремија 17.13. О Господи, надеж на Израел, сите кои што те оставаат, ке се засрамат, кои се одметна, кои ке се одметнат од тебе, ќе бидат запишани во прав. Другиот превод вика подземја, за подземја, меѓутоа овој, овој е многу поблизок до оригиналот, Значи, вие, видите, о Господи, надеш на Израел, сите кои што те оставаат ќе се засрамат, кои се, ќе се одметнат од тебе, ќе бидат запишани во прав. Зашто го оставија изворот на живата вода. Значи, они кои што се одметнуваат од Господа, безможниците, се запишани во прав. А каде се запишани оние кои што го сакаат Господа, оние кои што ги ја творат неговата волја, оние кои што откровение ги нарекува победници. Сеќавате на писмото до црквата во Пергам 2.17, Откровение 2.17 кој има ово нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној кој победува ќе му дадам оскриената мана, ќе му дадам бел камен и на каменот напишено ново име, што никој не го знае освен оној кој го добива. Имињата на победниците запишани на камен, а имињата на одметниците запишани во прав. Каде сакаме ние нашето име да биде запишено? Со самото тоа што ќе биде запишено на камен, значи ќе остане вечно. А она кој што е запишено во прав, кажавме, колку лесно може да се избрише. Па зарем не е точно? Ние имаме таму книга на живите, нели, неколку други книги. Знаете, се зашто се застапувал за, својот, за, за народот, за да не бидат избришани нивните имени од книгата на животот. Значи, или ќе биде избришан гревот, со крвта Христова покриен, или ќе бидат избришени нашите имиња, доколку не се запишени на камена. Сега ќе видиме подосна што сушност тоа значи. Еве уште една ситуација во книгата на пророкот Данијел. Една, еден момент кој што на сите нам ни е добро познат. Данијел, или Данило, Втора глава од 34 до 35. Знаеме сите дека во втората глава е прикажан оној сон на Новокудоносор, на Вавилонскиот цар, и толкувањето негово од страната на Данијел, односно од страната на Бога. Значи, читаме од 34 до 35, 34-35 всушност. Ти наблюдуваш, значи, откако првин му прикажан кипот, знаеме златна глава и така натома да не ги редеме сите тие познати работи, и ти наблюдуваш и од неда да се одвали камен, а да него допре рака, па удри во кипот во стапалото од железо и глина, та да го скрши. Тогаш наедно се здроби железото и глината, бронзата и среброто и златото и се стана како плева на гумно лете. И ветрот го однесе сето тоа без трага. Плева сте, прашина, исто. А малку да дувне ветер, отиде. А каменот што удри во кипот стана голема гората, и исполни сета земја. И кој е овој камен? Што значи овој камен? 44 стих ни кажува. Подолу значи 44 стих. Во времето на овие царви, на небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне, ќе биде вечно и ќе побине врз некој, не, <clears throat> некој друг народ, тоа ќе ги разби, ќе ги уништи сите оние царства, а самото ќе стои довека вечно. Тој камен кој што ќе израсте во цела гора, тоа е Божето царство. И ако ние треба да бидеме дел од Божето царство, тоа е нашите имија треба да се најдат на тој камен. Ако не, тоа ќе бидеме скршени, здробени, уништени, <clears throat> исто како што бил уништен кипот. Е сега, Елен Вајд, еве што кажува во врска со ова, односто не е во врска со ова баш, меѓутоа овој цитат одлично се вклопува во ова за кој што зборуваме. 390 страна копнеш на вековите, значи овој превод. Христовото царство не може да се воспостави со одлука на судови, на совети или законодавни собранија, ниту под покровителство на големите луѓе на овој свет, како што се воспоставуваат земските царства. Нели? Туку со, овој превод вели имплантирање, ако по современ збор, ја ќе кажам со всадување на Христовата природа во човечките синови преку дејството на Светиот Дух. Христовото царство се воспоставува преку всадување на неговата природа во човекот со посредство на Светиот Дух. Значи, овој чин, нарушење на кипот на сите тие земски царства и растење на тој камен во гора, значи токму тоа, всадување на лично ниво, ако, ако го поставиме тоа на подлабока духовна смисла, ќе сватиме дека тоа е рушење на сета наша гордост, наша, наша себишност, на сето она што е наша природа, и всадување на Христовата природа во нас со посредство на Духот Свети. Еве, можеме да, да се сетиме само на некои карактеристики на сите тие царства. Имаат сите некои поединечни карактеристики, меѓутоа во основа сите ги обединува едно нешто. Земете го Вавилон, Медо Персија, Македонско-грчко, грчко-македонско, не знам како го викаат, не е ни битно. А, и Римското царство. Што сите тие па и денешното, ќе кажам, американско поднаводници царство. Што сите ги обединува? Алчност, грабеж, контрола, управување со другиот, или во кратко речено, себишност и гордост. Зарем не е тоа основата на нашата грешна природа? Она што треба да се скрши, да се здроби, да се уништи, ако сакаме ние да се всади таа Христова природа во нас. Всушност, воопшто да му дозволиме на светиот дух да работи во нас. Затоа што тоа е негово дело, како што читавме. Дека е потребно кршење, читаме во Лука 20.18, позна стих, Лука 20.18. Лукино Евангелие, 20 глава, 18 стих. Секој кој ќе падне врз овој камен, ќе се разбие, а врз кого ќе падне тој, ќе го сотре. Видовме од примерот со кипот. Значи, ние треба да паднеме на тој камен и да се разбиеме, да се скршиме, да се скрши тоа наше его, себишност, гордост. Во спротивно, каменот ќе падне врз нас и ќе не нема. Е сега, тој исти камен, за мнозина денеска, за мнозина на сите векови порано, е камен на соблазна. Зошто? Римјаните 9 глава. Римјаните 9 глава од 30 стих понатаму. И така што ќе кажеме? 9 глава од 30 до крајот на главата. И така што ќе кажеме? Народите кон кои се стремеа, кои не се стремеа всушност кон праведност, ја примија праведноста и тоа праведноста која што е преку верата. А Израел, Божиот народ, тогашен, стремеќи се кон законот на праведноста, не стигна до законот на праведноста, зашто, заш, э, зашто, зашто не настојуваше да го постигне со вера, туку со делата на законот. Се сопна од каменот на сопнување. Како што е напишено, еве на Сион поставуван камен за сопнување и стена на соблазан, и кој верува во него нема да се посрами. Не само за израелците, ден денеска за мнозина овој камен, овој аголен камен, кој што бил отфрлен од зидарите, кој што всушност е вистинскиот темел, е каменот преку кој доаѓа спасението, на кој темел треба всушност и ние сите да градиме. Мегутоа, ете, место тоа се случува ние да се сопнуваме, да тоа ни биде камен на сопнување. Овде гледаме дека самоправедността е опасно зло, че значи, токму тоа не наведува да Ма место тоа да го гледаме како наше спасение, всушност тоа биде наша сопка. И пазите, ако или ќе паднете на да ќе се скрчите, или ќе се сопнувате 5, 10, 15, 20 пати и не знам колку пати на крајот ќе се соблазните. Место тоа да ве одведе во спасение, тоа ќе ве одведе во соблазна. Па, па што вели во прво Коринќаните? Ајде да отвориме во прво послание до Коринќаните Павле. Што вели? Ние го проповедаме, вели Христа распнатиот, нели? Христа распнатиот. Цело време неговата тема е таа. Прво послание до коринќаните. <clears throat> Дваесет трети стих. Ние го проповедаме распнатиот Христос соблазна за јудејците, а безумство за грците. Што значи распнатиот Христос? Зошто често пати се спомнува дека треба нашите мисли да бидат насочени на, на тие на тие моменти од Христојот живот. Што значи Христос распнатиот? Што треба ние таму да видиме? Што треба да се получиме од Голгота? Истата порака, да се скршиме, да се скрши нашето јас или поточно еве, да се расне нашето јас. И тоа е неверојатно болно искуство за грешната човечка природа. И затоа тука многу се сопнуваат и се соблазнуваат на крај. Иисус доживел самиот неверојатно понижување со таа смрт на крстот. И ние како луѓе, ако сакаме да се спасиме, треба да поминеме тој пат на понижување, на кршење на нашето јас. Ако не, тогаш ќе се сопнуваме и лјадници пати, а знаете, има една мисла, ако некој два пати се сопне од еден ист камен, заслужува да се ја скрши ногата. <laughs> А кој знае колку пати ние се сопнуваме од еден ист камен, ако бидеме искрени. Усот од тој, тој камен, за кој што зборуваме. Како тоа Исус камен на сопнување? Видете што вели Копнеш на вековите. 458 страна овој пат. За оние што веруваат, Христос е сигурен темел. Тоа се оние кои паѓаат на карпот и се разбиваат. Овде е прикажана покорноста кон Христа и верата во Него. Да паднеме на карпот и да се разбиеме, значи да се откажеме од нашата самоправедност, оно што предходно го читавме, и со детска понизност да одиме кај Христа, да се покаеме за нашите греови и да веруваме во Неговата љубов која простува, И исто така, преку верата и послушноста, ние дзидаме на Христа како на свој темел, на тој аголен камен. И нема друг сигурен темел, освен тој аголен камен. Кој што дзидарите го отфрлија, кој што ете чест, односно многу, мноштво луѓе денеска го отфрлаа, за жал. На тој жив камен можат подеднакво да дзидаат и евреите, и незнабожците, и денеска ќе кажеме сите, спасението е за сите, тоа го видовме и од пуката, Тоа е единствениот темел на кој можеме да дзидаме без опасност. Денеска луѓето дзидаат на човечки мудрувања, човечки филозофии, човечки теории, а не на Божјата реч, не на вистината, на Исуса, кој всушност Словото, нели? Тоа е, вели, доволно широк за сите и доволно силен да го издржи притисокот и товарот на целиот свет. Поврзувајќи се со Христа, живиот камен, Сите што дзидаат на тој темел стануваат живи камења. Интересно. Поврзувајќи се со тој жив камен, сите што дзидаат на него стануваат живи камења. Затоа што во него е животот. Многу луѓе со својот личен труд се изделкани, измазнети и разубавени. Значи со својот личен труд. Но не можат да станат живи камења, бидејќи не се поврзани со Христа. Без таа врска никој не може да биде спасен. Ако во нас нема Христов живот, не можеме да одолееме на бурите и искушенијата, кои што, како што оди времето, ќе бидат се посилни и посилни. Тоа е едно чудо денес, како околу колку тикви и патлижани дома јадикуваме и плачеме. Ке ви текне ја верувам дека сите ние сме паметни за да ни текне што, што мислам, а, а го забораваме она поважното. Ако во вас нема Христос живот, не можеме да одолееме значи, на бурите и искушенијата. Значи, што сакав да кажам и со предходната мисла? Кои бури и искушенија ние ги доживуваме во живот. Тоа е прашам. Секој си има. Значи, своји лични, во ред. Може би, ете што, нам не ни се познати и секој искушение има своја тежина. Меѓутоа, општо кажано, па ние живееме се уште во, мир, во благосостава. Кои бурни искушенија ние сме ги доживеале. А овде вели, ако во нас го нема Христовиот живот, што нема да оделееме на тие бури. Односно, како се читаме подосна, Односно, еве, во Матеј ќе го спомнам, не мора да го читам, тие стихови да ги читам. Во Матеј седма глава ги спомнав тие, тој дел, значи, од почетокот, за кој што кажав дека нема да се задржиме премногу. Што вели, кој е мудар, кој што ги слуша овие зборови, кој што го слуша Словото, е мудар и тој гради куќа на карпа, па кога ќе дојде брановите, бурата, ветриштата, нема да падне таа куќа, нема да се сруши, ќе обстане. А оној кој што ги слуша, а не ги извршува, е тој не е мудар, тој е безумник, вика тој гради куќа на песок. Е па, зарем не е будало и безумник оно кој што гради куќа на песок? Па знаеме ние многу добро кај се гради куќа, ама за оваа куќа која станува збор, треба да не јасно дека треба да изградиме на тој камен, само на таа основа, на никоја друга, затоа што бурите ќе ја однесат ако не е така. Нашето име, ако е запишено на, на земја, ќе биде збришено со најмалото ветрче, а не па со некоја бура. Кога ќе падне и кога ќе навалат бури и поплави, еве го, значи тој дел, нивата куќа ќе се сруши, бидејќи не е втемелена на вечната карпа, на главниот темелен камен Исуса Христ. И уште една реченица овде, за оние кои што се сопнуваат на речта, денеска мноштво луѓе се сопнуваат на речта Божја. Зато што болно е искуството да видите соочени со своите греови и да после знаете кој е најболното искуство? Да живеете еден богогоден живот, да ја творите Божјата волја, а знаете ли што значи тоа? Не јас, Господи, не моја волја, Твоја волја. Тоа е најболното искуство за човекот. Значи, за оние кои што се сопнуваат на речта затоа што не и се покоруваат Христос се карпа на сопнување и на соблазн. На што градиме ние? И каде е нашето име запишено? Значи ли ќе се покориме на речта? Ке се скршиме на тој камен, на Исуса Христа, или ќе се сопнуваме често пати и на крајот ќе се соблазниме и ќе не, ке не немаме. Не зборам само од црквата, туку Комплетно. Прво послание на Коринјаните 1.23, односно тоа го читавме. Матеј 26.37. Матеј 26.37. Видите, за да сватиме колку е навистина ова искуство соблазнувачко, ќе видиме дека во вечерта последната вечера че во четврток од вечерта Исус што им вели на своите ученици. И тоа се обестинило до последна запирка. А, значи, Матеј 26.37 вели, тогаш Исус им рече, сите вие ке се соблазните заради мене. Во оваа ноќ, зашто е пишано, ќе го удрам пастирот и овците од сталото ќе се разбегаат. А тоа се случило затоа што учениците немале темел. Го немале за темел тој камен. И зарем не било така, зарем не се разбегале сите и не се соблазниле, па се криеле во горната сола. Дошла бурата, дошла неволјата и тие расеани биле едноставно од ветрот на таа бура. Значи, каде сакаме да биде запишено нашето име? Дали на каменот, каде што ќе остане вечно или на земја, или во песок, ќе кажеме. Ова зависи од тоа, ќе повторам, дали ние сакаме или не да го одбегнеме големото понижување. Понижување на вистина за човек. Дори и пазите има еден цитат кај што вели дека се што човекот прави во своја сила, се е извалкано со греф и себичност. Зарем тоа не е, не е понижување. Значи, јас не можам ништо да направам, а знаете, во природата на човекот е, ете, јас да се истакнам, јас нешто да направам, меѓутоа не, се што правите без Бога е извалкано со греф и себишно. Значи, треба со Бога, Бог да го прави тоа во вас, да тој Христов живот стане дел од вас. Другото се е извалкано со греф и себишно. Знаете, Се што правиме, било какво добро дело или било што, ако не е потикнато од Светиот Дух, тогаш е со некои наши калкулации и пресметки во главата. Аха, јас сега вака ќе направам, за да... Нема за да. Безусловна е Божите љубов. Ако сакаме да го имаме Христовиот карактер, а со тоа и името, запишено на камен, да се получиме од Христа. Често пати знаеме да ги спомнеме овие стихови од Филипијаните 2 глава, од 5 до 9. Имате ја, себе, имате ја во себе истата мисла, или истиот ум, вели другиот превод, која беше и во Исуса Христа, кој иеко во Божи обличе не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, Ако можеше Бог да го остави сето тоа величество да се понизи и да претрпено такво понижување, тој кој сме ние. Тој го трасираше патот за нас. Треба ние него да го следиме. Вели, кој е во Божи обличе не го сметаше како грабното тоа што е еднако со Бога, току се лиши сами од себе. Изеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето, И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. И тука не завршува. Туку вели, затоа и Бог го превозвиши и му подари име, што е над секое име. Знаете, денеска, луѓето слава толку многу великани, поготово е во Скопје изникнаа толку многу камења и бронзи, на кои што се запишени X имиња, на народни великани и сето тоа си има своје место. Меѓутоа, Значи, мноштво имења се запишени на камен, ќе кажеме сега. Мегутоа, дали така гледа Бог, е тоа е веќе друго прашање. Сета слава на овој свет, или не знам што, да постигнете, не може да го запише вашето име на камен, на овој камен за кој што сбруваме. Туку токму спротивното, да се откажеш од самиот себе, да се понизиш, да го следиш Христа, послушен да бидеш дури до самата смрт на крст, кај што ќе бидеш раснат, кај што ќе се скршиш на карпата, е, тогаш Господ ќе те превозвиши, ќе те издигне. Тоа е таа вистинска слава, за која што, ете, за жал, многу малку луѓе, кон која што многу малку луѓе се стремат, Видите го овој цитат од мислите од гората на блаженствата. Христос, вистинскиот темел, е еден жив камен и неговиот живот им се доделува на сите кои дзидаат на него. Камењата стануваат едно со темелот, оти еден ист живот престојува во сите. Едно со Христа, едно во Христа. Ако дзидаме на тој темел, ние стануваме едно со аголниот камен, затоа што тој живот е присутен во нас. Ваквата градба не може да ја сруши никаква бура, зашто оние кои што живеат во Бога, се ке пребродат со Него. Нема што не може да пребродите. Прво Првокоринќаните трета глава, 10 и 11, токму тие стихови тоа го велат, според Божјата благодат, прво послание до Коринќаните трета глава, 10 и 11. Според Божјата благодат која ми е дадена, јас како мудар градител, ја поставив основата, а друг гради, но секој да внимава како надградува, зашто никој не може да постави друга основа, освен она што е поставена, која што е Исус Христос. И само на таа основа е сигурна градбата, и само во тој случај, нашето име ќе биде запишено на камен, и ќе остане вечно запишено. Сите тоа ние го сакаме. Ако се сетиме пак на кипот, кој што го руши и станува плева, буквално, во втора глава Данијел, И спомнавме и кажавме дека тоа всушност во една подлабока духовна смисла значи наше кршење на нашата себишност и гордост. Тогаш во таа иста смисла. кои се 144 илјади? Свели тамо го победиат зверот, тие кои што вика го победиат зверот и ги поминаат тие последните маки. Да, го, го победиат зверот и жигот на зверот. Ќе го победат. Тоа ни е јасно да не навлегуваме таму. Меѓутоа, Ако читаме во 13 глава Откровение, втори стих, кај што е опишан тој последниот звер, кој што е составен од сите предходни, че значи има делови од сите предходни, се вели дека зверот што го видов, значи втори, вториот стих, беше како леопард и носите му беа како на мечка, а устата како на лав. И змеот му ја даде својата сила и својот престол и голема власт. И знаеме дека ова е Рим, односно папството. И знаете што е Рим? Рим е само врвно олицетворение на тоа што е човекот. Човекот сака власт, човекот сака доминација, да има се под своји нозе. Тоа е само врвно олицетворение на она што значи човек. тоа секој еден од нас во нашата грешна природа може да биде и леопард, и лав, и мечка. Ке се сетам на зборовите на Перозо, а, во еден така разговор, тоа кога беше на последниот пат, ми вели тој мене кажува за некоја сестра, или може би пријат, предпоставам дека беше некоја наша верничка на некоја евангелизација, која што се држела, и знаете, обично се опфаќаат и темите за зверот, двата звера, Америка, папсот и така натаму. И таа му рекла, на Перозо, не знам, не се дали тој ја држал винизацијата, како и да е му рекла, брате, доста за првиот и за вториот звер. Дајте нешто, кажете за овој звер, што е во нас. Зато што ако тоа не го победиме, пазите, ако останеме во нашата грешна природа, себишни и горди, тогаш не сме дел од Вавилон. И може да седиме во црквата адвентистичка, меѓутоа не сме дел од Вавилон. Ако не го победиме зверот во нас, што ние сме дел од зверот. Кажа Фрим или папата е само врвно олицетворение на оно што е човекот. Ама секој од нас во својата природа го има тоа. Ако сакаме, значи, да нашето име биде запишено на камен, треба да се скршиме, треба во понизност да го следиме јагнето, каде тоа и да оди. Или пастирот, вистинскиот пастир за кој што братјани изборува зборува вечерва. Овците го слушаат неговиот глас, го познаваат неговиот глас, а го разликуваат и гласот на наемникот, по наемникот не водат. Туку по вистинскиот пастир. Нека Господ не помогне на вистина да живееме не за себе, да живееме за Господа, и да на крајот, на вистина, нашите имиња бидат запишени на камен и останат вечно. Инаку, воспротивно ќе бидат збришани, заедно со гревот. Господ, иако тоа не го сака, ама ќе нема друг излез на крајот. Ќе мора, како и за време на потопот, првото уништување да едноставно ги избрише сите оние кои што не сакале да се одвојат од гревот и останале во опозиција према Бога. Господ не сека никој од нас така да заврши, а како што се ближи времето на последокот, на вистина сме под обсада на искушенија, на проблеми, на неволи. Ако не се држиме до Христа, ако не градиме на вистинскиот темел, ќе бидеме однесени од тие бури кои што веќе се случуваат, но меѓутоа силните предстојат. Нека Господ ни помогне да на вистина останеме цврсти до крајот. Слава на Бога, амин.